半生。 Moi boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa Galegos no... no <laughs> Bueno <laughs> Galegos somos, sí, pero que o título deste <laughs> programa non sempre en Galicia sempre, é sempre en Galicia Benvidos, queridos ointes Bueno, eh, mm, que gracias ao noso técnico Kiko Belinchón que por poucas horas vai a, mm, a estar connosco, non? Sí, sí, pero darlle as gracias porque sin el non, non sería isto posible que os nosos ointes nos viran aí no Facebook, nos viran por internet e ademais que, que se escoitara o noso programa. Benvidos, moitísimas gracias Kiko. Eh, tamén a ti, mm, Armando, benvido. Moitas grazas, estamos nas portas de as nosas letras galegas. Claro que sí. Claro que este sí. ano se adican a, a, a, a don Paco... A, a don Paco del Riego. Fernández Riego, sí, señor. Bueno, pois, queridos ointes, vamos a escoitar un bocadiño de música e vamos a, a, eh, a ter en primicia un artistaza ah, sí? de Lucense que... Mmm, acaba de ter un premio na ah, cultura galega tamén. Ah, eh, vamos a felicitar tamén. Pero primeiro esta, esta peciña de música, queridos ointes. Aí vai. Tamén bo pensamento hai nada Escorrín caí na lama e pronto me levantei Sacudín o meu capote conforme estaba querido papelina. 爱上孤单。 Bueno, queridos entes, como xa des dicían antes nas salutacións primeiras, temos outro lado do fío telefónico a unha grande artista, mmm, actriz mmm, que acaba de recibir o Premio de Cultura Galega, unha modalidade de artes escénicas. <coughs> eh, chamase Melania Pérez Cruz, unha lucense de pro. Moi boas tardes, Melania. Moi boa tarde. Moitísimas gracias por atendernos e, e diante de nada, parabéns. Moitas grazas, grazas a vos. Va, va, vamos a ver, eh, bueno, eu xa te, xa te adianto que nós somos talismán coas persoas que falamos, eh? E, eh, e entrevistamos. Tamén eliximos persoas moi boas, tan, tan boas como a ti. Eh, mm, pero que seibas que, como somos talismán, non terás este solo premio, sino que moitísimos máis. Entre eles, por exemplo, ese, non sei se estás mm, mm, nomeada ou non, pero os mestres Mateo, por exemplo, tamén poden ser eh, premio para ti. <laughs> Pois, de feito, xa foron. Eu creo que os premios están está moi ben porque un cariño que a profesión ten con nós e tal, pero eh, penso que, que de todas pensamos non en que o verdadeiro premio sexa que, que haxa traballo, non? E que, e que poidamos escoitarvos e aplaudirvos. <laughs> Eh, eh, exactamente. Ese premio de artes escénicas na cultura galega mm, mm, é un premio que, que, que dá un coido que dá un sabor diferente do, de, do, do mestre Mateo, non? Sí, claro, porque entre outras cousas non, non sabes, non? E, cando ti estás eh, nomeada nunha categoría, un premio, pues, normalmente poñanse en contacto contigo para dicircho mm. e despois pues, eh, esperas a resolución, non? Pero neste caso, é un premio que se concede anualmente que, que, que non agarraba en absoluto entón sí que de alguna maneira pois é unha sorpresa pois moi grande, claro Bueno, eh, é un merecemento porque eso quer dicir que, que, que o que ti traballas eh, as artes escénicas pois eh, valoran moitísimo dentro da cultura galega valoran moitísimo a, túa faena e, e tamén o, o María Casares me parece que tamén algún deles eh, algunha vez tiveche tamén ese premio, non? Eh, sí, no ano 2016 creo pues, que foi Pois pues, de verdad que bueno, que, que a admiración Mm, mm, dos que sabemos de ti é eh, grande, pero que falta que vos acheguedes por aquí, por Cataluña, para tamén aplaudirvos os galegos do Mediterráneo. Ah, pois pues, oxalá nos iríamos <laughs> encantadas, claro. <laughs> o mellor con obra de teatro, non? Sí, de feito estamos xirando agora mesmo Continente ah. María Ajá. que sobre a vida de, de María Casares, María Casares. sobre ah. Sí, uh eh, -huh. e, e temos aí unha, unha xira que vai empezar pois en xuño fora uh mm. -huh. de, de Galicia Para que pedirlle a Tito que, que, que vos trae aquí a Cataluña? <laughs> sí, a quen poida se interesa levarnos, claro que sí, nos así. É eh, que Tito Sorei é un grande... Bueno, a verdade que nos admiramos as cousas que, que, que fan en Galicia, e, pero eh, as artistas e as actrices que traballades bueno, facendo disfrutar os que achegamos, os que nos achegamos ao trato, pois é un, un grande placer. E, e, e entón a túa trayectoria teatral é larguísima. Pois, mm, claro, é que tamén empecé facendo teatro moi nova, <laughs> entón iso tamén influe, non? Eh. Empecé eh, pois, xa dende pequeniña, despois mm, como adolescente, estive pois, bastante tempo na aula universitaria de, de teatro da USC, no mm. campus de Lugo, Uh eh. -huh. Entón, pois sí, a verdade é que foron experiencias que, que me foron eh, ajudando a aprender pois eh, o que sei desta profesión e, uh -huh. e, e que me pois eh, tamén me axudaron a, a coñecer xente a mm, participar en proxectos moi diversos entón a verdade é que me sinto afortunada non por ter eh, esas oportunidades de ter traballado con persoas tan diferentes en proxectos tan diferentes Sí, bueno, proxectos diferentes, pero de grande renome, no, non sei, hai pouco entrevistábamos a Cándido Pazó e eh, falaba de ti, eh, Kiko Cadaval, eh, é eh, dicir, cualquera cualquera destes grandes eh, directores eh, ou tamén actores, pois pues, a verdade que mm, bueno, a relación túa con estes eh, personaxes eh, é eh, grandísima, por eso te claro. Claro. <laughs> Pois non sei, <laughs> claro, non o sei, eu encantada, claro, de que me chamen. De verdad que... De... E eh, cos mellores sempre andade xuntos. Claro. Xúntase, a causa boa xúntase ben. Sí, sí. <laughs> bueno, entón est estás estás agora mesmo en, en certo lecer descanso, pero que eh, o continente María vai di, vai a, a facerse mm, bastantes sí. eh, cidades fora de Galicia tamén eh, sí, en principio imos estar que xa está anunciado eh, de mércores a, a domingo no matadero nas naves do Madrid. Sí, uh imos estar pois eh, no mes de xuño uh e despois pois tamén imos ir eh, entre outubro e novembro a Colombia. para aí Entón, sí. moi ben. Bueno, e, e, e tamén de, te chamarán a parte de, de teatro alguna con, con, curta metraxe máis ou, ou tamén nalgúnha longa metraxe porque ah, non hai moito e ainda estabas aí no, na justicia artificial, por exemplo. Sí, eh, estaba, non sei cando cando verá a luz, porque agora imagino que están en proceso de postproducción, mm. pero pero sí teño agora un proxecto que ainda non se pode dicir tamén <laughs> audiovisual que se dirá <laughs> vale. en, en breve, anunciarán en breve, imagino. Eh, eh, sí, com, pues pois combinando así o teatro e, e os proxectos que van saindo no audiovisual. Uh -huh. Eh, e eh. unha cousa que te quería preguntar a nivel persoal meu. Eh, tamén faz algunha publicación es, es, non sei porque os artistas non somente se, eh, se amosan, sino que a veces tamén escriben. Eh, eu um, o que escribo é dunha maneira así como moi persoal e moi moi amadora, non? Uh -huh. Pero dende hai uns anos participei varias veces na publicación Xistral que é unha yes. unha revista que edito o Concello de Lugo. Sí. Eh, sí, pois pues, eh, claro, moi contenta de participar aí eh, porque polas persoas tamén que que supervisan esa, esa revista, ¿no? Mm. Muy bien, muy bien. Bueno, además esa revista Xistral en Lugo muy coñetida. Claro, ten un valor. Sí, sí, sí. Sí, claro, están eh, Carmen Blanco, mm. Olga sí. eh, Flavio Rodríguez Fer, este o Luz Pozo Garza, uh mm. -huh. pues, claro, personas con una trayectoria uh mm. -huh. unas letras, pois... Pues, eh, moi importante, moi considerable. Mm. Pois, pues, enhoraboa. Eh, mm, si en algún ocasión eh, esa participación túa de escrita tamén se convirte en poema, tamén nos gustaría darllelo a coñecer aos nosos ointes, eh? Sí, de momento non teño non teño pensado porque penso que hai xente que, que pois que se dedica a iso e que se lle dan moito mellor do que, uh -huh. que se me pode dar a min, non? Pero nunca se sabe, <laughs> claro, pues, pero en bueno. principio sí. eu seguirei escribindo, pero máis de maneira mm. amadora, non? Que humilde. Como, vea de expresión. <laughs> que humilde. De verdad que, aparte de grande eh, actriz, eh, tamén humilde. De verdad que, que te agradecemos moitísimo. Estes minutinhos que nos dedicas eh, que, mm, bueno, os nosos ointes saiban que eh, Melania Pérez Cruz acaba de recibir un premio extraordinario e que continuará ser recibindo premios, de verdade. Unha aperta grande e moitísimas grazas por, por eh, estes, eh, esta dedicación que nos de, hoxe nos Deche. Non, gra grazas a vos por, por contactar comigo, por interesaros e eh, tamén por, por difundir a cultura galega, claro. Eh, eh, aparte destas dúas cousas que nos dixeches, unha delas que non se pode dicir moito poste que eh, aínda non saiu na prensa que este ten algo que ver con a longa metraxe e outra de eh, bueno, de que a partir de xuño está faredes ese traballo mm, de, de María Casares, algunha cousa máis que poidan saber no. os nosos ointes. De momento estamos así. <laughs> Va, moi ben, claro, pero a mellor podía ser pues, mm -hmm. algunha intervención na, na, na televisión galega, que sei eu. Sí. Sí, no, no, no, de momento de momento estamos así, ven que... No, <laughs> pregunto xo porque como eh, seguro que coincidiche con Galloso el hino nos premios, o mellor Galloso dixe dice, eh, vente pa aquí que quero que, que estes tamén na, no lugar ou pues, <laughs> <laughs> porque si sí, estivo aí, non? Estivo tamén no, sí, nos premios, sí. eh? Sí, porque levou o premio na categoría de audiovisual, audiovisual claro. Sí, sí. Pues, trayectoria que ten, eh, todo, aparte unha persoa super amable, super cariñosa sí, sí, e eh, de feito chamoume por teléfono pouco de, de sabelo, non? Para uh -huh. felicitarme, fixome moita ilusión que fixera tamén. Sí, sí. Hombre, claro, Noraboa. Bueno, pois outra vez, Noraboa, moitos parabéns. Graciñas por todo, Melania. A, a seguir gracias, triunfando. A Igualmente. Deña, grazas. Apertas. Apertas. E a lúa que a min malú Dentro do meu peito está E a lúa que a mesma alumbra Dentro do meu peito está Te fedeiro esa noite Corpo non ha de faltar Que anque traballe esa noite Corpo non ha de faltar